igangia gürzeik, han omenaldi bat eginik nafartar gudariei, hortik igantzien nafartar gudariei, 6.000 mila uskaldun hortik igantzien, bena boste bat nafartar eta nafarroko goberniak nahizan deie omenaldi bat egin, goiz berihunen bigeren partian eh, entzunen dugu usue barkoz nafarroako goberna buia eta beste testigantza edo lekuko tarzun familiar sumaitena, bena lehen parte juntan, hande baten gana junen gia, be aitiatiatik aha hasik kontatuko daiku zer izan den be familiaen istoia edo familiako gizonena gutien zerraiten alderna da ez dela bizitze bat goxuan eta tranquil handi igan. Nire aitona maisua zen herriosako herri txiki batean hil zuten. Frankistek hil zuten, mila bederatzeron hogeita maseiko emesortzian jasartu ziren falangistak eta karlisten eh, kamioiak, eta orduan bera ies eh, egiten saiatu zen, frantzara etortzeko, baina bere alarrapatu zuten eta hile egin zuten. Bos seme alaba utzi zituen. Eta sarrena Iruñara joan zen, besteak hiru e, etxe batera logroñon sartu zituzten herrikoa elkate fascistak, gero eh, neska ba, geratu zen kanpoan, baina bueno, bai, berez e, anaiekin batera han logroñon. Eta zarrena esan dudanez, bueno, pues, Iruñara joan zen, Ilabete batzu egon zen, ba, han hartu zuten ba, familian, ba, ongi egon zen, zainduta eta baina ja e, amazazpi urte betetzen zituen eta orduan ba, ba, deitzen zuten soldadu bezala joateko. Orduan, IES egin zuen, ba, e, lagundu zuten, e, bueno, IES prozesu hori, ba, gida batekin, e, pasa pasatzen eta Barcelonara joan zen berriro berak ba, e, errepublikanoekin ba, burrukatu nahi zuelako han sartu zen pesuken. E, pesuk e, ba, aita sozialista zen eta bera pesatzen zen ba, hori izango zela baita sozialistena, ba, komunistena zen, baina bueno, ja, bertan geratu zen. Orduan, ba, abiadoren ba, eskolan sartu zuten gaztea zelako burrukatzeko eta Gero, ba, handik Errusiara bidali zuten eskolan jarraitzeko eta ba, bueno, han geratu zen Partido Komunistan eta pues, militar eskola edo egin zuten. Gero parte hartez hartu zuten alemanaren aurka e, gerran eta e, gero frantzan, e, ondoren pues, hori be, frantzara etorri zen hemen baita ere, pues, bueno, gerran parte hartzen eta eta bueno, ondoren maki zen ardurarekin telegrafo eta irratien eh, eta gero pues, dokumento falsifikazioan eta aritu zen. Eta badakin orain ez dut oroitzen, baina eh, hemengo eh, hemendik hurbil herri batzutan edo bueno, hemendik baita ere biltzen zirela, bueno, hemen oraingoz eta honen berri baldin bazuela ere ere bai. Zu soka luze hoietako alaba bat zira, zer erentzia, zer gelditzen zaizu zu Horako implikazione guzi horietaz, eh, lehenik atiatia fusilatua, gero eh, resistentzia resistentzian ebai eh, familiakoak, eta zuri ze bai. gelditzen. Ba- Aita ere bai, esan dizudan bezala, ba, ume batean egon zen, gero pues, handik atera arte, eta eta nire osaba, hemendiki frantzetik eksiliatu izan zena, egon zen hogeita bat urte, Anaia Rebekin harremanik izan gabe. Bereiztu eta gero eh, elbideak eta ez ekizkitelako eta ez zuten lortu. Eta ordun hori guztiak zidigup erentzia bat nire aita eta amak beti beraien aita Gaztearen aitona bilatzen aritu dira urteak eta urteak. E, frankisten ganik memoriaren ezabatzeko behalegin hoiek zer helbu, helburu zuten zure ustez? Kau, beraientzat, etxaiak ziren bizi gizarte askeago eta demokratikoago nahi zutelako. E, eta horren alde borrokatzen zutelako. Orduan, ba, beraiekin bat ez doana eta beraiekin posatzen ez dutena edo bere inpozizioietatik ateratzen dena zuntzitu e, egiten dute. Eta pues hori egin zuten, hori egin zuten eta jarraitzen dute hori egiten. Zer, oain dikan, e, usaintzen da, tel usain e, fatxa fatxahoi e, Nafarroan edo? Ba, ez dakit, ba, zenbait alderdi politikoen bai, zati batzuetan, bai, bai, bai, orain goz, bai. Eta begira, orain arte, ba, hori duela laro piko urte gertatu zen. Eta orain, ari gara, ja, guzti, zeneide zuzen guztiak desagertu direnean, orain egiten diegu errekonozimendua. Orain arte ezin izan dugu. Orain dugulako, ba, duela oso hiru urte edo, dugulako nafa Nafarroan dugun gobernua, baina orain arte ezin izan dugu, eta gobernuak eh, ez da pentsatu ere ez, du, ez duen hau egiten. Eskerrik asko. Bueno, zuei. goiz berri bigeren partian, egonengila eh, gila gürzen eh, nafartare zaien omenaldiai, eta lehen zatian, hande baten familiaen ibilbidea entzun balin badugu, ba oaikoan Begonen gira, haran hebenka edien dutugun jente zumaitekin. Bai, e, uste dugu e, sortzikide pasatu direle hemendik. Azkenean puzle antzeko bat e, egin bar izan dugu. Ofizialki e, gauza gutxi genekien. Familia barnean, e, memoria hori kontzerbatu nahi zen oso biziki baina kanpotik biktima zuzenek ez duten informaziorik franko garaia zelako, okultismo eta isiltasun handia gonda, izkutuan eraman izan dituztela trauma horiek ez, eta konpondu egin behar da. Falta horrek eragiten du nonbait, eh, huts horrek? Sensibilitate hori nik uste dut eh, beste egoera antzekoetan hurbilago sentitzen zara bereietaz, beste batzutan amorrua ere. Herra diozu, zerrek sortzen du? gizartearen e, itxutasunak edo beste alde batera begiratzeak, bueno, bere garaian esplikatzen zutenean denek esestatzea gertatu izandakoa, inkomprensioa orokorrean. Jentea ez bezdu nahi jakin orokorrean. Ez jakintasun handia dagoela gai hauen inguruan. Familia negozi dira. Beste batzuei bosta jola zaie. Nafarroan hildako asko egon dira. Eta hala ere, ba, entzungor egin die biktima hoiei. Dire existitu biktima hoiek ez dire existitu. Ukatuak? Bai, bai, bai, ukatuak, era bat. Ere atxaren osaba. Eta zuk dakizunaz, zer zen, bera ere gudari republikano bat edo? Ez, bueno, bera eh, elako, bueno, elako presidente zen, gara hortan irunen, eta bueno, gerrarekin batera juntzan, eta Eusko Jaularitzan lan egin zuen, Bartzelonatik, gero egontzan Argelesen, hemen egontzan, eta hil e, eh, roianen hiltzen, erbestean. Urun tokatzen zaizu, zuri familia bezala, ez duzu zuzenean ezagutu, e. hala ere, zu bezalako batentzat badu garantzia bat, ez dakit, jakitea, zer izan zen, hori izan zen? Bai, noske, bai, gure familiako historiaren parte bada, zoritxarrez ez genuen ezagutu, ez nik ez neraitak, zer bestean hiltzen, gazte, eta hori, bueno, ba, nik uste dugu hori, ba, memoria eh, bizirik mantentzea badela garrantzitsua kaso honetan. Galdera pixka bat provokazalea izango da, bena gaur ez dakit eh, eh, lana balin baduzu, eh, umeak balin badituzu, kotxea balin baduzu, smartfona balin badin baduzu, zertako behar duzu gara memoria. memoria. bueno, memoria ez da guain bizi duguna bakarrik, memoria da gure familiarena eta nik uste horiek ere omendu behar ditugula, ze garen ba ezelakoa gara, inbatean, beraiek egin zuten lanagatik aitortza bada. Memoria horren jabetzari uko edo traba ezagleak ere badira de, horrek ze sentimentu sortarazten dizu? Bueno, bai asan, beti saiatuko diaukatzen ez, eh, interesatzen ez baina bueno, horren aurrean guk memoria hori bizirik mantendu behar dugu. Beraien ahazua dela egantzen? Bai, bai, bai, hori da, oza, badaki gu beti egongo diala, ukatuko dutenak, baina bueno, horren aurrean inbar duguna da guk bizirik mantendu. Eta bila izan zarete, holako arrastro bila edo holako dokumento edo... Bai, bai, bilatu izan ditugu eta lortu ditugu bakar batzuk, baina asko ez, asko ez. Ba, familian gara jortan, bueno, ez zer gutxi dakigu, zer gutxi hitz egin da, transmisiorik ez da egon, baina, bueno, artxiboen bitartez eta bai izan dugu pixkat bere ibilbidearen berri. Erran duzu, transmisioa etzela egin, e, hemendik e, iparalde juntatik, subero ikusiz, berbada gaitza da, nola den, transmisio hori egin, berbada zuk han bertakoa izanez, e, beste argitasun batzuk ekartzen aldizkizu memoria eten den hortaz. Bai, egia esan, e, gure kasuan guk jaso dugu oso, oso gutxi, baina gure gurasoek ere aiton amonen gandik, e, nire aiton amonen gandik, gutxi jaso dute, hor bazen beldurraren, hori frankismoaren garaiko, beldurraren e, hori eraikia eta etxetan etzan hitz egiten. Gure inguruan bintzat, Gaia hauei buruz etzan hitz egiten eta hor ba, memoria galduz joan da. Usue Barkoz hemen eta gursen Nafarroako gobernuko burua, bueno, ba, lehen galdera, zer zentzu du zuen presentziak hemen? Bueno, azkenian e, instituzioek, e, eta gobernuak batipat e, eh, antolatutako ekitaldi bat, e, zeren bila, ba, nik uste gure gizarteak, Nafarroko gizarteak, e, bat zeukala, bueno, oroimenaren aldeko e, zorra, zor bat, eta, eta gaur ordaindu egin diegu e, gizon eta emakume haiei, beraien seme eta alabei, eta dudargia be e, gainontzeko eta datozen belaunaldiei e, oroimena izan behar du bueno, bakea eraikitzeko eta elkar bizitza eraikitzeko gure tresna eta hortan aritu gara, hortan saiatu gara gaur goizean eta bueno, istorioaren gure e, bueno, zati ez zain eder bat salatzen baino aurrerari begira, aurrera begira e, nola bait e, bueno, ba, ba, gauzak ongi eraikitzen hori dizan da gure saiakera e, argi eta garbi e, urte haietako historia ez zen bat ere nik hemen aurkitu ditut semeala alabek periodikoarekin eh, jakin dutela oain aste batzuk, bere aita bere ama hemen egon zirela. Pentsa hau gauzak horrela balin badira etxe barruan, nola izan dira gure kaleetan, Nafarroako hirietan, Nafarroako plazetan, nola izan da historioaren errelatoa, ez? E, hori da apurtu behar duguna, eta bai, berandu iristen da, nola bait, ba, gizon eta emakume askok ez dutelako ikusi, e, bueno, protagonistak izan ziren askok, ez dutelako ikusi alako omenaldi bat. Baina bai esan bezala, bidali digegu e, memoriaren, oroimenaren bitartez e, mezu hori, pasadiegu beraien seme eta labei, eta esan bezala, e, emanen diegu, e, bueno, oroimen gisa, baino esango nuke baita ere, e, gure historiaren irakurketa sakon eta zorrotza e, eginda e, gure belaunaldi gaztei. Mm. Erran duzu, er, memoria horren eta plazaratzeko erresistenziak badirela, non dira, zer dira erresistentzia hoik? Ba, argi eta garbi, e, momentu honetan e, ikus dezakegu Nafarroan frankismoa amaitu eta berrogei urte izan direla beharrezkoak alako omenaldi bat egiteko. Espainiako demokrazian bertan izan da baita ere isiltasuna eta horrek nola bait erantzun bat behar zuen. Baina ez bakarrik hori Europara begira, argi eta garbi momentu honetan fasismoaren e, bueno, bat taupadak ikusten ditugu, gaur bertan hemen gürzen, e, eh, nik uste Europearrak zordiegula e, edo zor, zor edo, edo beharrezkoa dugu fasismoaren kontra burrukan jarraitzea.